Bildad is so agiet het Job geantwoord, wanneer gaan jy ophou om so te praat? Praat met inzig, dan zal ons jou antwoord. Denk jy ons is soos dieren? Denk jy ons is baie dom? Jy plek je haare uit in woede? Denk jy die aarde zal tot niet gaan terwille van jou, en een roods van die kroonse afval? Die waarheid is, die lucht van die kwaadener zal gedoof worden. Hulle vierse vlam brandt niet lang nie, die lucht in hulle tent verduistert. Die land zal skielik doodwaai, die vaste treed van die kwaadiner zal wankel, hulle eie planne sal hulle ondergang wees, hulle sal val in een vang net voor hulle voete, hulle sal vastval in een net. Hulle strijkel oor een struk, een stroop trek vast om hulle, een vang hulle begrawe in die grond op hulle pad, een hulle opgerol in hulle pad, gevaar omring die kwaadiner in elke tree is gevaarlijk, honger maak hulle zwak. Rampe waag vir hulle, siekte vreet aan sy vel, die ergste dood verorber sy bene, hulle word weggesleep uit de veilige huis in hulle berg voor die koning van verskrikking. Die huis van die kwaadiner sal verbrand word, en oor alles wat hulle het, sal zwol gestrooi word. Hulle wortels verdroog en hulle blare verwelk, alles wat herinner aan hulle bestaan, zal verdwijnen van die aarde. Niemand zal hulle name onthou nie. Hulle sal uit die lucht in die duisternis gegooid worden, uitgedrijf uit die wereld. Geen kind of kleinkind, of enige naasbestaande, zal in hulle land oorleef nie. In die weste is mensen geskok oor hulle lot. In die ooste is allemaal met afgrijze gevul. Hulle sal sê, dit was die huis van een bose mens, die plek van iemand wat dier God verwerp is.